hoba hari intambamyi zihanze abanyepolitike bari hanze y'igihugu bifuza gutahuka mbega leta itegerezwa gukora iki cyangwa aba banyepolitike bo basabwa iki kugira ngo boroherwe gutaha mu gihugu c'amavukiro ugutahuka kw'abo banyepolitike bari hanze y'igihugu bizana akarusho kameze gute mu gihugu hakwiye iki kugira ngo abo banyepolitike bari hanze y'u Burundi wumve ko gutahuka ari nkenerwa kugira ngo baheze baterere mu kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro nibyo dushimikira ko muri kino kiganiro ku nama uno munsi turi kumwe n'abatumire bane pankase cimpaye uri umunyepolitike wahoze uri mu runani senarede waravugiye umugambwe forodebu reka mbere warigeze no kuvugira umukuru w'igihugu domisiyano ndayizeye uheruka gutaha turakuramukije tuguha ikaze mu kiganiro ku nama murakoze nsangwa amahoro turamutse nawe n'abari baradukurikirana ku kure no ku iradiyo nongere ndamutse nongere nkengurukire bagenzanje bari kumwe nanjye muri iki kiganiro urakoze anise niyo nkuru nawe urongoye umugambwe cdp kino gihe usanzwe uri umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji ujeje kumenyesha amakuru ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru tukuramutse tuguha ikaze mu kiganiro ku nama nyifuriza ikaze nziza mwene wacu jimbaye pangarasi murakoze eh, agarutse mu gihugu cyamwibarutse kugira ashobore kubonana n'umuryango kubonana n'inshuti n'abagenzi no gufasha igihugu gutera agacumu mu kubaka igihugu cyangwa ibarutse turakoze turi kumwe kandi na Pierre nkurikiye uri umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano amahoro ikiganiro gihagarikiwe na leonce bitariho kuri mikoro muri kumwe na ara desire bukeye neza sangwa ikaze ikibazo cya mbere tugitumbereze kuri pankase Chimpaye itariki y'indwi uko kwezi kw'indwi hari ku munsi wa gatatu niho watahutse inyuma y'imyaka itari mike uri hanze y’u Burundi mbega uwo twibutsa wo kwibutsa abadukurikira imyaka yari iheze utari mu burundi yego eh, je navuye mu burundi kwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi no mu bihumbi bibiri na rimwe amasezerano yasinywe je narahunze honorable Leonce Ngirakumana ravyibuka bagomba bankerere yarampaye ordre de mission arandonderera visa mu masaha 28 nayo ndose visa kuja mu bwongereza ari mu jere ibintu byo guhunga ndabifise mu burambe nico gituma rero iyo ntashe abantu tutafise uburambe bumwe muri ico kintu boza bareka kuvuza urwamo rwinshi kuko ajya kugira umuntu atahuke ni ingingo y'umuntu umwe kuko iyo muri ko murahunga nawe bari umuvukana muvukana ntimufate inzira imwe nicyo gituma rero kugira abantu batahuke gufasha mu iterambere abantu batahuke kuza gutanga akazi abantu batahuke bafise imigambi yo gufasha igihugu hanyuma leta nayo iborohereza bavuye hanze bazi bafise imigambi bazi bafise n'ubundi bumenyi abagira neza bobo nta kindi basaba cyo kuvuga ati mwebwe ni murabe imigambi mugena mugire hariya muvugane na leta hama tubashigikire nje nserukira ishyirahamwe ryitwa sineriji bergo burundeze pro development kuvuga ni ishyirahamwe ryo guteza imbere imigambi imwe twiyemeje kandi dufite imigambi myinshi hari imigambi y'amashuri imigambi y'ingenzi imigambi yo kurondera abantu bagwiza atunga boza n'imitahe mu Burundi imigambi yo kurondera hariho twavuganye twara ajeje Tanganyika n'amajyepfo nk'aho onya umuntu azanye ubwato agashyira kuri icyo kiyaga cya Tanganyika akibona wowe mworohereza kugira ngo ibipapuro ngo urabanza ushike ngaha tubivugane ngo ubanze ushike ngaha ngo niho nzomenya yuko iyo migambi ko kuyifise none naje nk'uyu urumva twaravuganye kandi nibaza yuko nukuri hariho byinshi byo gukorwa ngaha kandi makungu twarize byinshi gose reka turaza kubagaruka ko eh, tugende kwa Pierre Nkurikiye urumuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange abanyepolitiki no munsi bariko barataha itahuka ryabo uno munsi tuvuge pankrase cimpaye ubushikiranganji eh, mu vyakira gute e, mu bushikiranganji turanezerwa cyane iyo e, impunzi z'abantu ziriko zatahuka e, eh, twaranezerewe cyane rero twumvise yuko umushinga naye pankrase cimpaye nawe yafashe ingingo yo gutahuka twanamuhaye ikaze mwavyumvise mu ntango za kino kiganiro e, tukifuza ko n'abandi abo yavuze avuze yasize hariya yoheza akadufasha kubatera akamo kugira ngo nabo eh, batahuke mu gihugu c'amavukiro yabo kuko ni nawo mugambi wa leta murabizi yuko kubaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu cy’u Burundi ashikiriye ayo mabanga ikintu cya mbere yagize no gutera akamo impunzi zose z'abarundi kugira ngo zihunguke zize mu gihugu c'amavukiro kugira ngo dufashanye iyindi ntambara yo kurwanya ubukene kugira ngo umunwa wose uronke icyo ufungura hanyuma umufuko nawo uronke amafaranga ibyo rero nivyo turimo no munsi uheruka kushika mu Burundi Pancrase Cimpaye ati yaravuganye na bamwe ntiyarinze kubavuga bamwe muri leta y'u Burundi mbega leta y'u Burundi na cyane cyane ubushikiranganje bwanyu mukurikirana cyane cyane ibijanye n'impunzi aba banyepolitike turiko turavuga mbega muravugana kugira ngo murabe ko abo bipfuza gutaha eh, boroherwa Eh, twebwe ntituvugana n'umuntu umwe umwe dutera akamo muri rusange ku mpunzi zose mm. hano rero ubu ukitabiriye turaheza tukamwakira tukaheza tukamufasha gusubira mu buzima bwiwe muri kino gihugu mbega hari kuriwe gutaha bande hari ababa batari kuri gutaha ni bose bahabwa ako kamo yego yego akamo tugatera akamo katewe mu burundi wese wari hanze y'igihugu yarahunze niwe yatewe akamo kugira ngo ashobore gutahuka mu gihugu ciwe c'amavuko ariko tutarabishikako cyane nk'intambamyi zimwe zimwe uhora wumva abanyepolitike bamwe bari hanze bagira bati hari intambamyi hari abasaba ibiganiro ico none kirahari ku buryo mugira mu tubushikiranganji burafise uko buvugana nabo cyane cyane urabona hariho n'abari baba bari mu runani aha twavuze nka senarede hariho n'abandi ibyo vy'inani twe ngaha mu Burundi ntavyo tuzi ivyo nivyo bagirira hariya vy'iwabo kandi urazi yuko bitemewe ngaha mu gihugu c'Uburundi twebwe ari ishyirahamwe rya politiki ari eh. ishyirahamwe rya politike riraza rigasaba kwemererwa hanyuma rikisumwa amategeko y'uburundi ivyo rero turavuga vy'inani zo hanze za senarede za kibiri n'ibindi ivyo twe navyo tuzi navyo tuzi nico gituma mu gutera kamo twe dutera kamo abarundi bose bahunze tubabwira tuti bahunguke baze mu gihugu cabo c'amavukiro kugira ngo dufashanye kugiteza imbere tutaravye yunguyungwa ni muri iki ega iyo bamaze gushika hanze baja mu tuntu twinshi two kwiyungunganya baja mu tuntu twinshi utwo tuntu rero bo tubatunganirije hariya duca tugengwa n'amategeko hariya nyene iyo baba bari mm. mugabo twebwe ngaha mu Burundi dukorana n'ibintu biba vyisunze amategeko uti izo nani zabo ntazo muzi ariko nk'ubu uri kuraraba hariko hataha kamwe kamwe kumbure aba nibo baza kubyivugira haza umwe umwe ariko kumbure hari abanyepolitike bari hanze y'igihugu leta y'u Burundi irakira neza ko hamwe abo bose benshi muri bo boza ko mwocakira neza ico kintu nejo nibaze bose eh. ntitwabateye twabateye akamo ko baza bose rero turakira neza twakwakira neza cyane yuko tubabonye baje bose yego mm-hmm. nta muntu n'umwe abujijwe gutahuka mu gihugu ciwe c'amavukiro ubwo n'uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese rero leta y'uburundi ni igihugu c'uburundi n'igihugu kigendera ku mategeko gitegerezwa kubahiriza amategeko n'ubwigenge bw'abantu nico gituma tuvuga yuko umurundi wese ari hanze yarahunze yarahunze afise uburenganzira bwo gutahuka mu gihugu ciwe mhm. eh. turagaruka anise niyo nkuru uheruka gutahuka haraheze iminsi kumbure mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ntibagiye uramaze igihe hano mu burundi wumvise ubonye mugenzi wawe yashyitse yagarutse ubwa mbere ucakira gute ari ukurikiye inzira we wari waciyemo je ndashakira neza cyane bagaruka mu mahoro bagaruka mu mahoro n'umutekano kandi bagaruka n'iteka nibyo cyane cyane usanga babahurira ko ubu rero mhm. eh, ubonye nk'ubundi munyepolitike nka pankashimaye yagize icamara mu muri iki gihugu Burundi abarundi bose abakurikira radiyo bose ndazi ko bamuzi utaramubona aramwumva ni uko afite icyo yamaze mu gihugu tukaba twibaza yuko n'ubu aje yabyiyumviriye nk'uko abivuga agomba kubandanya agirira akamaro igihugu cyamwibarutse tukaba tushima cyane n'abasigaye inyuma rero twaba tubateye akamu nk'uko eh, nashitse ndabivuga nk'ishika kuva nk'ishika nakomeza batera akamu ndababwira yuko mu Burundi Burundi ni nyabagendwa mm. ko nashitse nja eh, mu nzego eh, fasoni afise umwana mu mugongo bariko baratambuka bibire nko ku manza saa tatu y'ijoro saa yine y'ijoro byarekana neza cyane yuko abanyagihugu atangurane z'umutekano bagira uno munsi rero ivyo byaratumye natwe tumva mu mutima dutekanye uno munsi anise eh, niyo nkuru pancrase yashitse hano mbega wewe ko washitse haraheze iminsi hari ico watereye kugira ngo pankarasi ari inyuma yawe nawe aheza kuva ashitse nta kindi nakoze haba ku mbuga ngurukanabumenyi cyangwa haba ku maradiyo asamirana ngaha muri iki gihugu iminsi yose naguma mvuga nti uburundi ni nyabagendwa uko nabubonye naje naje mfise ubwoba nkishika umuntu avuye hanze yaza afise ubwoba abandi nabo bamutuka ngo yaguzwe ibintu byinshi batuvuga ko na pankasi yavuze mu kanya uko ubu bari kuri we jewe bara baramparurutse mm. ku mbuga ngurukanabumenyi baramparurutse ubu rero ubu zose ziri kuri pankarasi pankarasi nawe nyine bazomuharuka mu minsi yuko hari n'abandi bazoza pankarasi ntihagire ntubabazwe n'ibisanzwe none ga anise niyo nkuru ah, mbega abari hanze y'igihugu barazi neza koko uko igihugu kiba cifashe ah, ayo makuru baramenya uvuga uti uvuze ngo ah, bashika baza bafise ubwoba abari hanze y'igihugu hajya avuga ngo iyi ngoma yagukanze irahuruza ugahunga mhm. na cyane cyane iyo um, uri hanze y'igihugu inka wa wundi yerekana urupapuro urupapuro runini rwera akacereka abantu bati kuri uru mubona iki mhm. bakaca babona agatosi kirabura kari hariya gatoya mhm. niko babona kuri urwo rupapuro agatosi niko babona aho hose hera ariho hanini nta n'umwe yabonye nta numwe yabona ako gatosi ntibazi neza uko Burundi rero bumeze wowe babona ako gatosi mm. ni nk'uko uvuga ati uno munsi twumvise yuko muri komine kanaka eh inko imurambya barashe mwumvise mwumvise mwumvise murundi murundi ni kurasana gusa mm. eh ni kurasana gusa nta kindi eh, si bati bategere nade ngaha kuri kotebu mm. ngwa ni mwumva ubujumbura yose bakaca bandirefora anise urihe je ndiko ndateremana n'abandi mu kabare ngaha ngo yumwe ngo yamagenade yasaze muri bujumbura ngo we ngo ndakubwira urumva haba ikintu kimwe kibi kikaba arico gikwira uburundi bwose ariko ivyo bindi vyiza turiko turatembera ubu je kuva nje narigeze kuba fisa polisi babiri ngifise ubwoba mhm. munyonze kuzunguruka uburinga habana amahoro n'ubu nyigira je nyine okay turagaruka ndasubira gukwegana abantu bose ndasubira gukwegana kubera yuko mfise icizere mhm. c'amahoro n'umutekano mu Burundi turagaruka honorable Leonce kumana uri cegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu turiko turavuga itahuka eh, ry'abarundi bari hanze y'igihugu cyane cyane no munsi tuvuga abanyepolitike nivyo hariho n'abandi bahunze ariko turiko tuvuga no munsi abanyepolitike twavuze Pancrase Cimpaye yahora no mu mugambwe iwanyu umvise eh, Pancrase yashitse hano na ufise uko wiyumva uko wakira uko gutahuka kwiwe ego cyane kuko Pancrase ni nk'umuvukanyi mm. Pancrase ni inshuti n'umugenzi twarabanye igihe kirekire twakoranye ibintu byinshi twarabanye mu bihe byiza no mu bihe bibi rero Jules Munezero ko nsuye kumubona akaba yagarutse ari muzima akaba yagarutse mu gihugu cyamwibarutse kugira ngo abonane n'umuryango nari nabivuze abonane n'abagenzi abonane n'inshuti hama girisha aterereye mu kubaka igihugu cyamwibarutse eh. turashima rero iyo ngingo yafashe yo gutaha sinumva mbere n'abirwaye bamuvuga ko amajambo ndabyumva kuko ni uburenganzira bwiwe eh. none umuntu aje mu gihugu ciwe cyamwibarutse wewe atakindi kintu mwasezeranye mutasezeranye eh? ko atazotaha cyangwa wewe nkamwe warafashe inguti cyese nzigera nta none ucuruza kandi gutaha ni ibintu bisanzwe rwose abantu babyumve kandi bafite neza jewe ndazi neza yuko abarundi benshi nka mirongo icyenda ku ijana bashaka gutaha muri iki gihugu mm. ariko aha n'ejo usanga asubiye none birashoboka rero ngenda ku tukiri kuri wewe ah, uku gutaha kw'abanyepolitike bari hanze y'igihugu mbega bizana karusho kameze gute mu gihugu akarusho ka mbere ni nk'ubu leta yabishyizemo ingufu igafata ingingo zose zikwiye kugira abantu batahe hama bashike bafatwe neza bamererwe neza numva ah, bene wacu babiri bamaze gutaha hariho n'abandi bari kumbonyaba eh, benshi urumva rero baragenda bakigaho ibintu bakagira amadokutora baca bazana ubuhinga hmm. bwo gufasha igihugu twiyubaka gutera imbere eh, ubwa gatatu abo bahunguka iyo bahungutse bumva baratanga icigwa baratanga icigwa kuba batarahunguka bati bajya bene wacu ko bahungutse bikaba bimeze neza bakamerera mugabo ntaba ari umuntu wamerewe neza pangara sinahunguka amererwa neza canke yanise ntaca avuga ngo abantu bose bahungutse baramerewe neza no aba bose muri rusange bakamererwa mhm. bamerewe neza urumva abandi bantu bose akarusho baca bataha mu gihugu cyabibarutse induru zikaza ziragabanuka hajya ufise impunzi hanze y'igihugu nkizi mbona nkizi mbona umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu abavuga ati baratahutse aciye yongera ko ati turarindira ijana ibihumbi ijana mirongo ine urumva igihumbi ijana mirongo ine tuvuga bonyene kandi agaca yongera ko ati nta biharuro dufise ntitubazi ingene bangana ufise impunzi zingana gutyo hanze ucumye ko igihugu kidashobora gutekana reka turagaruka tugaruke kwa pankarase cimpaye uno munsi we mwashitse hano mu gihugu cy'u Burundi mbega none intambamyi zihanze abarundi bari hanze cyane cyane abanyepolitike bipfuza gutaha canke bari hanze y'igihugu nizihe intambamyi ya mbere novuga ni kubona ambasade zidakora akazi zagomba gukora mm. kandi ibyo nibyo kuva kera kera katari na kera rwose sinzi umugenzi twigana ngaho muri kaminuza aronka buruse ico muri dezeme kandi umenye promesse subasha aronka buruse d'excellence zo kwa mayugi baca bajana kwiga hanze eh, yaca aja mu Bubirigi mm. agende muri Ambasade tije narinje kubaza ibintu bya umurundi aba muri cironscription y'ambasade atari uwo mu butegetsi naho yopfa ntukeneye kubimenya mugabo mu byo abajejwe abo bose baba bajejwe nk'ubu tubateze kuba dufise igitigiri cya diaspora y'u Burundi kingana gute abari hanze bangana gute ko ku isi yose baba abatariyano abahindi bateje imbere n'abatariyano bari hanze abahindi abahindi bari hanze umuhindi atoye ifaranga afise konti mu buhindi abanza kurirungika ko aritoye hanze umutariyano niko kuko mu buruhuko ateza kugenda mu butariyano kandi abantu bariko baravuga iyo ndege na yari yuzuye kandi harimo abarundi benshi amajyana n'amajana ndabaza none babantu ko bavuze induru i Bruxelles ngo pangarasi ngo ngo aratashe ngo aratashe none ko indege nsanze yuzuye abarundi kabaze wovuye hehe uje mvuye Texas wovuye hehe mvuye muri Canada wovuye hari hari ushobora kuvugana n'abariya ico gikorwa rero umunsi leta y’u Burundi yumvise ko la diaspora ari bafise inguvu zikomeye ni ukuri barashobora kuruteza imbere e, ego pankarase cimpaye turiko dushimika cyane cyane kuri abo e, banyepolitike bari hanze y'igihugu mu runani senareze wahozemwo e, bagira bati kugira batahe baripfuza ibiganiro na leta y’u Burundi narijya hariho abafise imitahe icyo coco nta ntambamye kirimo jewe mvuga nti bateza kuvugana kugira barabe ingene igihugu cyotera imbere kugira hajya nta kintu kiba nk'induru urugo ruri mu induru zorabe nta terambere rishobora kubamwo ibyo rero birashoboka abantu bariko baraganira ibyo ni ibintu bisanzwe nibaza rero yuko kubera ko uyu munsi nagize nagiye muri logisiyeri y'iterambere na association ya Bel Burundi byasinari ndi kubaza cyane cyane byayiserukira rero nsengenda kumana eh urunara rero nsengenda kumana andi baserukira andi bayiserukira gushika ku munota wa nyuma aho mperu aho ayiserukira mu Burundi na dese niwe yayiserukira mhm. nubu sinzi ko baramusubiriza ari kuvuga rero yuko ivyo bya politike jewe umbashi cyane cyane ibibazo by'iterambere umbaze ati iryo shirahamwe ryanyu rya Bel Burundi mhm. rigifise imigambi yihe rigiye gukora iki kuko ibindi kindi kintu tugomba kumenya mhm. abarundi baranga umuntu ava hanze aje kubasaba aje gusaba akazi aza agenda atemberana amaseve ngo akazi ariko umurundi aje azanye imigambi baramwakira uyu bakiza kumwakira kandi baramwakira kandi naje nabo nyine banyakiriye ntibanyakiriye ico kimwe ko narigeze gutahuka honorable ku mana ari wampamagaye sinzi wari bavuganye natahutse na CV ndayifise ariko nakubwira amagorwa nahaboneye baraza barambwira turumva ati kandi mu kumutahukana imbere ko ashika muhira uzobanze umunzanire ari rwose yego umunyacubahiro turagenda turamuraba aturazana seve yawe rero ati turabe akazi wakazi wokora asha seve ati kandi ntuyihe ntuyihe protokole cyangwa ngo uyihe by'amasoda uyimpe mu menu mm-hmm. eee eh, naragize ingorane kubera izo seve eh, eh, mm-hmm. ubu rero navuze nzosubira gutaha mfise umugambi ngomba gutanga akazi ngomba no kuzana amafaranga birashoboka n'abandi bazovuka turagaruka tuje rero kwa Pierre Nkurikiye uvugira ubushikiranganji bw'umutekano eka bw'intwaro yo hagati mu gihugu na cane cane ntimuraraba nivyo vy'abahunze iki kintu bariko baravuga cane cane bati abanyepolitike baripfuza yuko boganira na leta y'u Burundi na cane cane abafise ibibazo byo gutaha iki kintu mugikora gute Ah, impunzi zose z'abarundi ziri hanze zaratewe akamo ko guhunguka kandi ubu turiko turavugana ziriko zirataha ku bwinshi ku bwinshi cyane ngarutse ku biharuro ni ukumenyesha ko guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika mu mwaka uheze hari hamaze gutahuka impunzi z'abarundi zirenga amaja ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu muri uwo mwaka umwe wonyene kuvaho nyinicubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi abatereye akamu abasaba guhunguka kugira ngo baze eh, gufatanya n'abandi urugamba rw'iterambere mm. tumaze kwakira abarenga ibihumbi mirongo umunani naganda kumenyeshe umuvuduko bazako muri ino minsi ni munini dufatiye nko kuri abava mu gihugu cya tanzania kundwi kundwi twakira imigwi ibiri kwa kabiri no kuwa kane kandi umugumu umwe ugizwe n'abantu nk'igihumbi mu gihugu cy'u Rwanda ubu twakira umugwi umwe ku ndwi ku munsi wa gatatu ubu ugizwe n'abantu bari hagati y'amajana atandatu n'igihumbi mhm. abazana na Kongo turakira ku ndwi ku ndwi imigwi ibiri umwe uba ugizwe n'abantu hagati y'amajana atanu n'amajana atandatu ivyo ni kirandwi umurindi ni mwiza ucamva rero ko umurindi ari munini cyane mhm. uno mwaka twihaye ko tuzokwakira impunzi zishika ibihumbi ijana na mirongo ine ariko nk'abasigaye banganike abasigaye dushobora kubamenya mm. bose mm. kuko hari ibihugu bimwe bimwe tutaragenda kubiharurana muri ya nyabutatu turi kumwe muri ya nyabutatu ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi ishyirahamwe hasere n'icyo gihugu cyabakiriye mm. aho rero turaje kubiharurana ibijya biharuro batanga ntidushobora kubyemera ko ntituba tubazi eh, muvuzi impunzi nibyo turazivuga nibyo nabo nyine n'abahunze aba banyepolitike nabo bariko baravuga abanyepolitike baraje umushinga nawe pankarasi cy'impaye siwe wa mbere atanguye kuza mu banyapolitike ariko ndagomba kumenyesha yuko eh. nko muri aya mezi atatu heza twarakiriye abahoze ari abashinga amateka bashika kuri bane mm. bavuye za mahama bitwa bagororwa ba niyo ngabo ushaka uramubaza yahoze ari umushinga amateka w'imakamba mm. n'abandi mm. hanyuma twarakiriye abanywanyi b'imigambwe ijya nyine eh, benshi bahunze muri benshi mwaranabavugishije turabakira bava imahama bava hehe nabo nyine n'abanyapolitiki abasigaye nabo abasigaye twarababwiye ko imiryango yuguruye hmm. nabantu abantu mirongo itatu n'abane inyuma yabo abandi bose abo barashobora kuza hanyuma kujya umuntu wese yaciriwe urubanza uraza ibice bikurikira hmm. aheza akabivuga ubutungane buciye mubwira ibice bikurikira ariko ku bandi kandi abanyene bari mu baca rero badindiza abandi babwira ngo ntibatahuke ariko abandi bafite uburenganzira bwo gutaha nk'uku umushingantahe pankarasi yabikoze mm. bakakirwa cyangwa nkomanzi hanyuma bagasubira mu buzima bwabo eh, bakarangura imigambi yabo mbere turanamu eh, pankarasi cimpaye urumva ko yavuze ko aje afise n'ivyumviro vyiza gushiraho imigambi y'iterambere mu gisata c'indero iryo shyirahamwe ryiwe azoheza aricisha mu nzego zijejwe eh, be n'ayo mashyirahamwe ngaha mu burundi amabara ko ibyo ariko aravuga ari byo ari byiza byo byemewe yego hanyuma aca mu ngiro urumva adobaje muri ya ngendo ya leta y'amashyirahamwe amakoperative urazi ko ubu nibwo rugamba turimo rwo gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo umuntu waba wose uronke icyo ufungura hanyuma umuvugo wose uronke amafaranga ubwo nibwo rubyino turimwo uno munsi mu burundi mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzu isanganiro ry'abadasangiye ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo kuna turi mu kiganiro ku nama kuri radiyo televiziyo isanganiro uno munsi turi ko tuvuga ugutahuka kw'abanyepolitike bahunze igihugu na cyane cyane abo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ku turi kumwe n'abatumire bane hari ibyankurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi turi kumwe na Leonce Ngendakumana nicegera cy’umukuru w’umugambwe Sawanya Fodebu hari Pancrase Cimpaye nawe yahoze ari mu runani senarede rw'abatavuga rumwe na leta bari hanze y'igihugu aheruka gutaha twaba kumwe kandi na anise niyo nkuru nawe n'umukuru w'umugambwe cdp asanzwe ari n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru ibinyamakuru n'ubuhinga bwa none tubandanije rero na kino kiganiro eh, anise niyo nkuru eh, hariko haravugwa intambamyi zibangamiye abanyepolitike bipfuza gutaha nawe intambamye ukihabona nihe nizihe na cyane cyane ko igihe uri mu gihugu cy'u Burundi waratahutse eh, jewe maze igihe hafi imyaka ibiri naratahutse intambamye mbona ni nk'izo nashitse mvuga kuva ngishika mhm. nagira ndi iyo umuntu ari hanze akaba yagiye ahunga biramugora ko yumva ko hageze guhumuka mu gihe umutima wiwe utarasubira mu nda eh, nicyo gituma navuga nti byaba byiza intumwa za leta y'u Burundi zishoboye kwegera izo mpunzi z'abanyepolitike kugira ngo babereke neza yuko atantambamira ntoya iri mu gihugu mu gihe bohunguka nabo nyine mirongo itatu na bane basanzwe bafite ibyo bagirizwa cyane cyane mu guhungabanya umutekano mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nabo nyine n'abanaburundi boca inkoni ngufi mugabo ko urubanza rwamaze gucibwa urumva ibyo bica bija mu rwego rukuru rw'igihugu umukuru w'igihugu akaraba yuko abana bo b'uburundi abana burundi bose botahuka eh, bakaraba uko bo eh, bubacira inkoni ngufi mhm. bagasubiza umutima mu nda bakumva yuko bageze no mu burundi atacuboba kuko baravuga bati nibaze hanyuma bashikirize ubutungane hanyuma ubutungane buheraheze bita butungane nibajwa arabunguruza cyangwa sinzi uko bigenda ko sindi mu rwego rw'u bw'ubutungane mu Burundi hari hari binsiga n'ibyaba bishoboka yuko bashitse badashikira badashika bafatwa nkako na karorero azi yuko aje ashikira mu mpimba ajya kumusaga ntakandagira mu burundi ntashobora kuza oya oh, mm-hmm. woza ushika mu mm-hmm. oya oh, ntibishoboka ariko niyo abaza avuga ati wowe uraza kubera ibyo bintu byabaye mu bihe vya politike by’u Burundi urana Burundi bwagiye mu makuba menshi muri iyo ntumbero nyine yo gushyira uburundi ku ngendo y'iterambere ingendo y'iterambere nayo dusaba yuko mhm. atanumwe usigare nyuma ku buryo bwadufashe muri iyi tugiye mu iterambere rirambye yego anise aho nyine pankarase we yagize ati aje azanye umugambi mu bushikiranganje nabo bati nashike n'ingoga mbega akarusho ubona kaza inyuma yo gutaha kw'abanyepolitike bari hanze y'igihugu n'aka akajo kaza ni nk'aba barundi ubona baca bahunguka yabivuze umuvugizi eh, w'ubushingankaje bw'intwaro hagati nk'aba barundi ubona baca bahunguka bumvise yuko nk'umunyepolitiki wahungutse bakumva yuko bagize ingorane ushobora kubavugira kuko mhm. eh, abanyepolitike si benshi mugabo bafise abantu inyuma yabo barafise abantu bafite icyizere mu gihe rero eh, uri umunyepolitiki uhungutse abagufite icyizere bakabona ntacubaye kuko muguma mvugana ku telefone gukana bumenyi bwarateye imbere mhm. muravugana bati none mwebwe gute muratembera ayo muri bujumbura je ndazi igihe twahunguka twashika 50 n'abandi mu 12 kuri 2019 bara bara barabaza ubwo muguma muyugaranye canke muragenda muri bujumbura muka muhabona gute cyangwa uri umuntu abantu bizeye ahungutse ari ibintu by'ingirakamaro cyane kugira ngo abarundi bari hanze batahuke kandi ku bwinshi nk'uko ariko batahuka ku bwinshi kuko abasigaye inyuma ni bo benshi inkambi nyinshi z'impunzi zaza mu Buganda ziracuzuye cyane na mahama bariko baravayo ariko umuntu ashoboye kubaha icizere kiruta ico eh, bafise ubu byo dufasha cyane ko impunzi zihunguka zo zigataha urakoze ndagaruka gato eh, urangiza kucokogwa tugaruke kwa Pancrase Cimpaye nawe ubona uri kurarabiza intambamye zose muvuze hano ku nama hakwiye iki kugira ngo abari inyuma baheze bagukurikire nawe Pancrase nkuko waje inyuma ya Anise Icya mbere kuko nkuko nabikubwiye guhunguka ni ingingo y'umuntu umwe ukwiwe yumva uko amerewe mu mutima mhm. kugira natwe dutebuke tunyaruke wese nanjye ndafise umugambi we wacishije hehe jewe narandika ikete bushikiranganji bw'imigenderanire no gufasha abarundi b'abantu b'amakungu hanyuma bica biranyaruka abashi babona n'ingene abafasha uburundi abagira neza baciye badufasha nk'uko babitwemereye baciye babona iryo shuri banza turaryubatse bashavuga ati eh akiba mugabo aradusize nkaca induru nkaca induru nkaca mvuga ati umutara yego rero byose mhm. bizogenda ukuntu abantu bazoba barafata bazoza baragira barabarasure kuko nta muntu numwe aryoherwa no kuba hanze abantu bahumurizwe rero nta muntu numwe aryoherwa eh. no kwitwa impunzi niba ari igitutsi cya mbere kibaho mhm. no kwitwa impunzi umenye amadura utaba ufise witwe impunzi agateko utaba ufise n'izina ryawe riragenda baguhamagara nimero 1 eh, mm. nimero 2 nimero 20 ugasigara ufise nimero wahora ufise izina none pancrase c'impaye tomora gato ugira uti leta ikora iki abahunze nabo nyene bakora iki cyane cyane b'abanyepolitike nibyo navuga byo ari ambassade ari leta abo bantu babahe information benshi usanga uyu munsi iyo ntuze iyo fishe mu ambasade ntayihari bazi gusa bajya baza le premier juillet ku munsi mukuru yo eh, kwikukira bagasangira umuze eh, reception usanga fishe afise ari abo bonyine mhm. mwacu usanga muri icyo gihugu ari abarundi ibihumbi n'ibihumbagiza none abatwazaranye mu ndege si abarundi none bubaza yuko nk'umwambasaderi ari muri icyo gihugu abazi ko ari abarundi bangana gutyo uretse abibonera ari bagiye baje gusaba viza atari usaba viza aza kuri pasiporo y'u Burundi azopfa amenya ibyo rero kugira umenye abo bantu nicyo kimwe n'igihugu utagize rusansuma ngo umenye population y'abantu ufise uzotunganya imigambi yabo gute utazi nyine bangana utazi ibyo bashoboye nasanze muri icyo gisata cyarafashwe nabi gose ugaca usanga muri rusange kuva kuri kera ku ntwaro bafise izindi proposition bafise n'iziye haje ikintu gikomeye mu buzima kumviriza umuntu hariho n'umuntu bakubwira ati ujya n'igikoko ukajya umutima amenyo ukagenda ukicara mukicarana umuntu aba aravuga ngo umuntu ngo ni shetani ugasanga afise ibyiyumviro kwa kutamenya ntiwigeze umwumviriza n'umunsi n'umwe ngo wumve ibyiyumviro afise yari ibintu by'amapiyori urakoze umuvugizi w'ubushikiranganje turaza kukugaruka ko ariko tubanze tuje kwa Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu nawe ubona hakwiye iki kugira ngo abo bari hanze y'igihugu cancana abanyepolitike twavuze batahuke koko igihugu twaba neza gusa mm. kandi si ngombwa ngo batahure hari ibintu turi ko tuza ko batahe batahe batahe si ngombwa ngo batahe igikuru ku muntu ari hanze nuko yumva ko afite ubwene gihugu ico mu gifaransa nationalite akumva kandi ko ashobora kuza mu gihugu cyamwibarutse akatembera ashatse gasubira iyo yara mm -hmm. si ngombwa ngo abantu bose ngo tuvuge ngo bategerezwa kuza ku nguvu mhm. ya eh, sinzi wavuze karati hari n'abafise ubuzi bumeze neza kandi ni byiza kuko arundi bose ntazoguma bakora ngaho nari ngata tukere kwazo duhagaze mhm. mm -hmm. ukibonera hanze naca nigiye si ngombwa rero urumva rero si ngombwa ngo tuvuge ngo ntibaze twebwe reka dutunganye igihugu neza ibi e, byo kuguma abantu bahigana si by'ubu ni kuva kera mm-hmm. abantu baguma bahunga nabivuze kandi ahantu ubona ko abene wacu turi kumwe ngaha bavuga ngo ubu ni sawa ni iki aba bose bavuga uko ko ibintu ari byiza kuko kuri micyombero reka mvuge wa hafi ntuba narasomye ariko abandi bo narababonye uburenje kimwe na kiriya oya mu byo bahora bavuga ubutegetsi buvuga nta butegetsi na butegetsi na bumwe mm. buzigera bukubwira ko buriko bukora nabi ndakumenyeshe yuko narakoranye n'ubutegetsi buva mu itembagazwa ry'inzego bakoresha ibigwanisho ndakora n'ubutegetsi buva mu biganiro bimwe by'ibisaba kaburanya ndakorana n'ubutegetsi ariko gato umwanya muto butowe n'abanyagihugu umwanya muto cira gace rero rero uno munsi bacira eh? gace ubundi dukorana kubundi kure yabwo bacira gace ariko rero kure yabwo nta numwe yigeze avuga ati umutekano umeze nabi wagize kudeta ndavuga ko umutekano apfa kwigira igakunda gusa mhm. kandi abantu bashaka kuba bashobora kugakurikira kubera ibigwanisho uno munsi rero hakorwa iki cyane cyane rero icyokorwa rero mhm. burya twamaze kukivuga mhm. hariho abarundi bahunze bari hanze bipfuza ko bosubira kugira ubwo bwenegihugu bavukanye biyumve ko abarundi kuko nk'uko pankarasi yabivuze uri impunzi ikintu cya mbere uta ni ubwenegihugu guta ubwenegihugu rero ni ikintu gihambaye cyane yavuze ngo sinahunze jewe narahunze yavuze ngo sinahunze mm. nahunze nkiri muto iyo rero n'ingingo nafashe kuva kera rangiza rero rero icyokorwa mhm. ni uko leta yokumva ko ari umubyeyi ko yewe yarabivuze mu majambo hasigaye ibikorwa kuko amajambo ndakubwiye ko yamyewe hasigaye ibikorwa rero ibyo bikorwa nabyo byobonekera cyane cyane ubwa mbere ku bari mu gihugu pana kuza kubanza kurondera ku mpunzi mhm. cyane cyane ku bari ngaha abari ngaha baratekanye bimeze neza bimeze gute baraganira nari baza kuganira n'impunzi bataranganira n'abari ngaha akababwira ati ntimuze musubire mwarakoze amakosa ubwo twaragira ikigongo ariko ntimuze musubire urakoze reka tugaruke kwa anise niyo nkuru nawe urafise akajambo urangiriza ko nk'icokogwa mu majambo make kugira ngo baba abanyepolitiki icyo bokora eka na leta y'u Burundi ico yokora kugira ngo abipfuza gutaha biyumve koko nk'abarundi eh, abifuza gutaha bwa mbere nuko bariyumva neza ko ari abarundi ninaco gituma bafise iryo shaka ryo kugomba gutahuka nk'uko eh, noneho Berense yabivuze gutahuka si kuvuga gutahuka burundu ni ukuvuga umuntu akeneye ko yoza kuramutsa umuryango hari abantu babura babo ntibashobore kuza no kubashingura cyangwa kuja kuva ku rufu hari ibintu ibintu biba mu miryango usanga bibabaza umuntu yipfuza ndazi ko mu bihe bimwe bimwe hari abantu baza ku manza bakazigirira i kigali mm. eh, batinya kwinjira i burundi imanza bakazigira ngaho ngaho hakurya kandi baburiye umuntu ngaho Burundi bagatuma ko abantu bo miryango yabo bagahurira hanze ivyo rero vyotorega umuti ivyo rero vyotorega umuti mhm. mu gihe bosubiza umutima mu nda bakumva ko Burundi koko ari nyabagendwa gusubiza umutima mu nda nabo nabivuze mhm. leta ishizeho umugwi umugwi urimo n'abahungutse urimo n'abo mu nzego zitandukanye z'igihugu bakagenda bakagira bakazunguka gatoya bagahurira abantu kuyaga kuganira mhm. kuganira nk'uko bivuze ntibame bumva yuko umenga igikoko cya kindi wahunga cyagiye nticyahindutse mhm. eh, ni ukwerekana yuko iyi ngendo turimwo yo amahoro n'umutekano mu gihugu n'iterambere rirama bikaja muri bose maze bamaze kugira icizere bakagira icizere abatwara muri ico gihe bazoca yavuze ngo haje amahaza amajana abiri amajana atanu ngahe mu ndege yuzuye ubu ngira ngo hoho zoza neza baziviza kabiri mu ndwi zoza iminsi yose urakoze iminsi yose uburundi buka abana baba babwo bakabuteza imbere kuko baza bazanya amahera amahera y'agaciro ari nayo aba cyane cyane mu Burundi abuze muri muri kino gihe kugira ngo badandaza baje kurangura ibintu hanze bayaronke byoroshe mhm. n'ibyo byodufasha urakoze turangirize kuri byankurikiye uri umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi akajambo ko havuzwe byinshi ati nukwegera abo banyepolitike kugira nk'umugwi kugira ngo mumenye kumbure ibyo bipfuza uko kuvugana kubeho uburundi ariko bavuze bati abo bantu bati nimubegere kugira mumenye icyo bashaka kwemera kubegere eh. eka none iyo misi mikuru ariko yavuze pankarasi cimpaye ibaje narigeze kujamo vuba kandi mm. mu gihugu kimwe ntiriwe ndavuga mhm. ntabwo nabonye bigeze bazi kandi mu gutumira bari batumiye bose bonyene ico bariko bakora ivyo bagiye ngaha bahunze bariko barakora nivyo bagumye babandanya umuntu afata umunsi wose akandika kirwarandika igitabo kugira atuke eh, leta none leta ko yamaze kubatera akamo bakaba barabonye ko n'abambere bashyitse abo bantu bo bariko bagira iki ku ruhara rwabo kugira ngo nabo babone yuko banabishaka muradutuma tuzobafasha mhm. ubushake buhabaye none mwarindiriye kuri abo kuri abo bari muri ico gitabo ariko ico nyene cyane eh, nkurikiye bagize bati murakwiye gushiraho umugwi eh, ushobora gufasha kugira ngo abo bahunze bahunguke bati mugashyiraho. bamwe mu bamaze guhunguka n'abari mu nzego e, e, erega iyo migwi eh. irahari ya migenda mu makambi y'impunzi aho impunzi zahungiye ku banyepolitike muri umwaka uheze nubwira eh. ko twakoze hagiye misiyo zine uh-huh. imigwi yagiye mu bihugu bitandukanye uh-huh. kubabwira ibyo bikorwa birakorwa uh-huh. birahari nk'umbure ibyo yavuze ko bokongeramo n'ababa baratahutse kugira ngo bagende babiyumvamo kurusha icyo nico cokorerwa ku mugabo bakarusha eh mugabo ivyo birakogwa rero bose kumara yavuze ati nibanze banaganire n'abari ngaha mm. nibaza ko rero bose ngenda kumana honorable umukuru umugambwe wiwe yo batamuha tamuhaye cegeranyo kuko kuva kuvanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ashikiriye ubutegetsi amaze kwakira imigambwe amaze kwakira inama ya mbere yagirishije abarongoye imigambwe yayigiriye ingozi mhm. uno munsi no ku kirimbi habaye urubanza arabatumira cyenda babona akamo rero ivyo mwari bigere mubibona ivyo mwari mwe mubibona turangize vyere nkuri nyakubaho umushikiranganje ah, ajejwe imigambwe mhm. ari we eh, tuvugira ngaha amaze kwakigirisha inama abarongoye imigambwe inshuro hafize none yose honorable arashobora kuba atamuhaye cegeranyo cy'ivyavuye ivyo biganiro rero birahari abantu bagenda bavugana kandi mu buzima bwose mugabo hari ikintu batigeze badudurirako mwari mm. wose yari yakivuze ibyo biganiro avuga ni ukuvuga yuko ubutungana avuga ati ubutungane bureke gukora eh. nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi yarahamagaye umurundi wese yahunze kino gihugu guhunguka kugira yifatanya n'abandi mu migambi y'iterambere nivyo nyakubahwa umushinga Pancras Cimpaye yaje gukora urumva ko yajezanye n'imigambi eh. abandi nabo bakiri hariya niba ntibakurikire ako karorero keza kuko nawe wa mbere pangarasi n'uriya wundi munyakubahwa nawe nyine yitabye ako kamo yarashize ubona abo bandi barindiriye iki kugira ngo bite ako kamo ntibaze twebwe muri leta imiryango iruguruye ako kamo karatewe na nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu natwe mu bushikiranganji turi ko turagashyira mu ngiro mu kubakira atankomanzi urakoze Pierre nkurikiye uri umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano wakoze kwitaba ubutumire bwacu murakoze murakoze cyane ndorangiza kandi subira kwipfuriza ikaze mwene wacu umushinga ntahe pankarasi cy'impaye mhm. ndamusaba kuroranirwa mhm. tukanamutuma kandi ko tubananya tunaguha n'ikaze haba muri studio za radio televiziyo isanganiro eka no mu Burundi wakoze mwakoze kwitaba ubutumire bwacu mwakoze kuntumira kandi eh, nibaze yuko gusubira mu gihugu cy'amavukiro ni iteka ridasanzwe kutaba mu gihugu cy'amavukiro kutagira ubwenegihugu na karanda n'igitutsi kibi nibaza rero yuko iryo kaze mu mpaye muzuriha n'abandi barundi ariko bipfuza kuzotahuka mm-hmm. hanyuma ko tutahutse dufise imigambi mu gihe hamwe nababwira tukizigira neza yuko leta izotworohereza izodufasha ari nabyo bizoduha ingoga bice bifasha n'abandi kugira ngo badukurikire urakoze anise niyo nkuru urongoye umugambwe eh, cdp ukaba uri n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujeje kumenyesha amakuru ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru wakoze gushika hano ku nama eh, murakoze cyane eh, murakoze cyane kuri iyi ganiro mwantumiyemwo nkaba nsubiye gutera akamo abarundi bene wacu na cyane cyane abanyepolitike eh, bakiri hanze yuko basubiza umutima mu nda boza mu Burundi tugafashanya kuba ku Burundi murakoze urakoze ikiganiro ku nama cuno munsi naha kigarukiye ko tuvuga ugutahuka kw'abanyepolitike bari hanze y'igihugu turabashimiye mwebwe mwadukurikiye